հայրենակիցներ այսօր օգոստոսի 6-ն օրը 5 շաբթի Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաջելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ օրվա մեր ծրագրում։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը հանդիպել է Հայաստանի հանրային ռադիոյում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լուսաբանող Hightech նախագծի խմբագիր եւ վարող Գուրգեն Ալեքյանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք նրա հետ ունեցած զրույցը։ Հրախոսակապ Խաշաթաղի շրջանի հետ։ Ջավախքում ավելի քան 15 հայկական եկեղեցիներ վերանորոգվել ու վերահսկվել են։ Այսօր դուք կլսեք Նար Բաբանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու եւ Հարակից գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Տաթև Կահանա Մարուկյանը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արկայությունը մեր կյանքում այլևս անհերքելի իրականություն է, եւ ժամանակին համընթաց քայլելու համար անհրաժեշտ է դրանց դիապետել։ Խնդիրը միայն առանձին մարդկանց իրենց աշխատանքի շրջանակներում անհրաժեշտ համակարգչային այս կամ այն ծրագրին տիրապետելու մեջ չէ։ Աշխարհը հաճախ է մեր երկրի անունը նույնացնում պատերազմին, ստեղծելով այն թյուր կարծիքը, որ այստեղ եկողը միայն ականատես կլինի պատերազմի թողած հետևանքներին։ Իսկ որպեսի ժամանակի ընթացքում կարողանանք ցրել նման պատկերացումները, անհրաժեշտ է, որ հենց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում որակյալ մասնագետներ ունենանք։ Օրերս հաճելի հանդիպում ունեցա Հայաստանի հանրային ռադիոյում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ուսաբանող Hightech նախագծի խմբագիր եւ վարող Գուրգեն Ալեքյանի հետ, ով կիսեց Արցախ այցի տպավորությունները, պատմեց այցի նպատակների մասին։ Մենք խոսեցինք նաեւ այս ոլորտում մեր երկրի անելիքների մասին։ Thank you. Իրեն ուրախ եմ քեզ հանդիպել հատկապես Արցախում եւ քանի որ մեր նախնական զրույցից ես իմացա որ դու առաջին անգամ չես Արցախում, սակայն հենց հայտայք հաղորդման շրջանակներում գործողվել ես Արցախ առաջին անգամ, երևի սկսենք տպավորություններից։ Գիտեք, երբ դու Երևանյան աժոտաժի, ծաղմուկից գալիս ես մի երկիր, մի տիեզերք, մի մոլորակ, որտեղ մարդիկ ապրում են, կարծես թե յուրաքանչյուրը իր խնդիրներով, յուրաքանչյուրը իր մեջ պարփակված, ես դա եմ հասկանում, չգիտեմ, փորձում Ստեփանակերտում գտնել այն լուսավորը, որ ես ակնկալում եմ այցելությունից, բայց ես հասկացա, որ դեռ այն, ինչ եղել է տարիներ առաջ, այդպես էլ չի բուժվել, այսինքն դա միանշանակ զգացվում է։ Կարծում եմ, որ այսօր թե մենք մեր այցելություններով եւ թե թե մեր թեկուս հոգեկան տարբերակով պիտի անդադ ուշ տանք մեր հայրենակիցներին, որովհետև իսկապես ես կարծում եմ, որ Ստեփանակերտը Հա, անկեղծ, ճիշտ հասկացա, րանայք։ Չգիտեմ, իրանք կամ փակ են, չեմ վստահում, չգիտեմ թե ինչու։ Ինքնապաշտպանական ռեֆլեքսը շատ լավ է զարգացած ձեզ մոտ, բայց ասում եմ, որպեսզի մենք լինենք ավելի մտերիմ, ավելի շփվող, ավելի իրար գոտե պնդող, երևի չգիտեմ, բաց, հա, երևի։ Ինչ ստացա ես Արցախից տպավորություն, երևի ամբողջացնեմ արդեն, որ մարդիկ ուրիշ են դա հաստատ որ մարդիկ ունեն խնդիրներ, դա հաստատ, որ մարդկանց խնդիրները պետք է լուծվեն եւ միայն ու միայն մեր աջակցությամբ այդ հարցում ես եւս վստահ եմ։ Ուզում եմ ես իմ փոքրիկ ներդրումը եւս ունենալ եւ այսօր այստեղ եմ, որպեսզի Հայաստանի հանրային ռադիոյի ունկնդրի ներկայացնեմ Արցախի վերածնունդը խորհրդանշող ՏՏ կենտրոնի գործունեությունը եւ ցույց տամ, որ Արցախը շարունակում է ապրել ու պայքարի ուժով շարունակում է ապացուցել, որ նա եղել է կա ու կլինի Հայաստանի երկրորդ շունչ հստիս որպես ոլորտի ներկայացուցիչ, տեղեկատվական ոլորտը նկատի։ Լուսաբանող։ Լուսաբանող դու ինչ որ չափ խորամուխ ես եղել, ավելի շատ ես տեղեկացված բնականաբար Արցախում հերանեկարների առումով այդ բնակավարում ինչ կարող ես Անայի շատ բարդ հարց է տալիս։ Այստեղ գալուց առաջ էլ եմ ասում, տպավորությունները լրիվ այլ էին Ստեփանակերտի հետ հենց կապված։ Ես պատկերացնում եի, որ քաղաքը ապրում է ավելի քան աշխույժ, ուրախ։ Ես պատկերում եմ, թե ես մտնելու եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն ու այնքան մարդաշատ է լինելու, որ ես չիմանամ ումից պիտի վերցնեմ հարցազրույց։ Բայց երբ մտնում ես կենտրոն ու հասկանում ես, որ բնավ մարդաշատ չէ, այսինքն շարժ չկա, կամ մի քանի ընկերություններ, ովքեր փորձում են շունչ տալ այդ պատերի, հասկանում ես, որ իրականում աշխատելու շատ տեղ կա։ Հերանեկարների մասին խոսելը այժմ իմ կարծիքով դեռ վաղ է, բայց որ աշխատանք կանելու դա հաստատ, որովհետև եթե Հայաստանում այդ ոլորտը բավականին մեծ թափով է առաջարժում, որովհետև մերոնք աշխատում են դրսի համար շատ դեպքում, որտեղ ոլորտը դրսում է ավելի զարգացած, Այստեղ նախև առաջել եմ ասում, մարդկանց պիտի ուղղորդես դեպի շփումը, բաց շփումը, որպեսզի կամուրջներ կառուցվեն, այդպես էլի գալիս ենք նույն խնդրին։ Գուցե պարզապես ժամանակի խնդիր է, հուսանք ամենայն դեպս։ Ժամանակի եւ աշխատանքի ըստից, որտեղ ոլորտը ամեն վարքյան է զարգանում, եթե այսօր իմ հեռախոսը ունի հավելված, որը կարողանում է ենթադրենք ինձ արտնացնել յուրօրինակ ձևով, այսինքն իմ երազների միջոցով, հուշակել թե ինչ եմ ես տեսնում, հատուկ ծրագրի միջոցով եւ հանգիստ արտնանել, որ ես ստրեսի մեջ չհայտնվեմ, վաղը հայտնվում է ավելի պրոֆեսիոնալ, ավելի դիպուկ ինչ որ ծրագիր։ Այդ դեպքում արդեն գերարա գերագարության տակ պիտի ժամանակ չկորցնես, միանգամից պիտի աշխատես։ Այսինքն եթե այսօր հապաղենք, հա։ կորուստներն ավելի մեծ են լինելու հա, ժամանակի։ Բայց անայից շատ լավ է, որ համարցակցություն ունեցավ Արցախը կառավարության աջակցությամբ ստեղծել ու անել այդ մեծ նախագիծը հավատային տեխնոլոգիական զարգացում նախուսափել է տեխնոլոգիական բումը եկել է այլևս Հայաստան, Դալինի Երևան, Դալինի Ստեփանակերտ։ Ու շատ կարևոր մի փաստ, շատ կարևոր որպեսզի որպեսզի Արցախին տևական պատերազմող երկրի կարգավիճակից դուրս նաև ճանաչեն որպես ազատ երկիր, որը ներկանում է նաև տեխնոլոգիական խոսքով այո, արդեն ինչ որտեղ ճնշող է, որ քո երկիրը ճանաչում են միայն որպես պատերազմական գոտի։ Այո։ Այսպես ասենք։ Իսկ այս դեպքում արդեն քո աշխատանքը, որը ասենք մի թիմ տեխնոլոգիական ինչ որ ստարտափ է ներկայացնում, որը մի խնդիր է լուծում ինչ որ մեկի համար, աշխարհը սիրում է, երբ որ խնդիրները արագ լուծվում են, այսօր մոլորակը գնում է դեպի parzetsman, այսինքն հեշտացման աշխատանքին։ Нам պետք է նա ուղղակի սմարթֆոնը պահի եւ ճաշը երթվի։ Ռոբոտներն անեն իր փոխարեն։ Եթե Արցախցի մի երիտասարդ կարողանա տարիներ հետո ստեղծել այնպիսի մի ռոբոտ, որը մարդու կյանքը կդարձնի ավելի լուսավոր, հաստատ նրան կճանաչան որպես լուսավոր երկրի լուսավոր երիտասարդ։ Այսինքն կադրերի հետ աշխատելու խնդիր կա նաև։ Ամենակարևորը կրթությունից հետո սկսել։ Իսկ եթե Հայաստանում այսօր կա կրթություն, որը տանում է դեպի տեխնոլոգիական ընկերություններ աշխատանքի երիտասարդներին, այսինքն այն ձեռնարկությունը, որտեղ նա պիտի աշխատի, չունի խնդիր, որ իր կադրը պատրաստված չէ։ Ինձ թվում է Արցախում կա, որտեղ նախ հետաքրքրությունն է քիչ որտեղ տեղակ չեն թե ծրագրավորողի մասնագիտությունը ինչ լուրջ է ու նաև ֆինանսապես բավականին հետաքրքիր, դրա համար մարդիկ չեն ավելի հետամուխ լինում։ Մեդիայի դերն է մեծ էստեղ։ Եթե Արցախը կարողանա ճիշտ ու խելացի ռոպագանդա անել, տարածել հերոստատեսությամբ, ռադիոյով, հատուկ հաղորդումներով, հատուկ անոնսներով, տեխնոլոգիաները չեն ճանաչում սահման, տարածություն, ժամանակ, այսինքն դու տանը նստած կարող ես փոխել աշխարհը, ինչպես ժամանակին դա արեցին Ստիվ Ջոբսը, անում է Բիլ Գեյթսն ու Մարկ Ցուկերբերգը։ Ռուբեն մինչև հայտեկը դու մանկապատանեկան, թե մանկական հաղորդման։ Ես մինչև որովհետև հայթեքի վարող եւ խմբագիր դառնալը եղել եմ կամավոր հիմունքներով աշխատող պատանի հաղորդավար 14 տարեկանից ես հաճախել եմ խմբագրություն շատ պատահական եթե հետաքրքրում եք ողամ կարճ պատմել ես միշտ երազել եմ Երևան էկրանին ցանկացել եմ որպես ինձ տեսնեն ցանկացել եմ լայն ինչի ռադիոյով եւ շատ պատահական ես հայտնաբերեցի որ հանրային ռադիոն ինձ կտա այդ հնարավորությունը եւ միանգամից ուղևորվեցի այնտեղ առանց ոչ ծնողներիս ասելու գնացի իմ սիրելի խմբագիրը Կարինեն Գևորքյան տեսավ ինձ խոսեց իմ հետ այդ տարապանքները ու տանջանքները ինչեւ ես անցա ու հասկացա, որ ես արդեն կարող եմ հանգիստ իմ խոսքը արտահայտել լավ թե վատ, բայց վարժ, որ ես կարող եմ տեքստը կարդալ առանց վազելու ու առանց սխալ շեշտադրումների, ձեռքբերում էր մեծ։ Տարիներ անց, երբ բանակից արդեն զորացրվեցի, պատական զանգ ստացա, երբ աշխատանքից դուրս է եկել ու չեր մտածում նոր աշխատանքի մասին, իմ սիրելի խմբագիրը զանգարեց ու ասեց, որ Գուրգեն, քեզ համար աշխատանք կա։ Իսկ մանկական խմբագրությունում հաղորդավար եւ արդեն մի աստիճան անց Ահա, գիտես, ես զգում եմ ինձ տեր այդ հաղորդումը։ Ահա այն ժամանակ պարզապես հյուրի հա, կան։ Եթե ինքիմի երկու աղջիկները զգում են իրենց որպես խմբագիր, ես ինձ զգում եմ որպես խմբագիր հաղորդավար ու տանտիրոջ կարգավիճակը, որտեղ ես տերեմ այդ հաղորդումը։ Ասել որ հա։ այն ժամանակ դու էիր հյուր զգում քեզ, իսկ հիմա դու տանտիրոջ հա, կարգավիճակում ես զուգահեռները կարող ես անցկացնել, ասենք իմ զգացողություններ են։ Դե Հայաստանի հանրային ռադիոն միանշանակ տեղ է, որտեղ մարդիկ կրթվում են, որ մարդկանց համար հարթվում է ճանապարհ, որտեղ մարդիկ լիարժեք կարողանում են դառնալ պրոֆեսիոնալ մասնագետ ու անցնել առաջ։ Երբ սկսում ես անել առաջին քայլերը, հուսահատվում ես, հասկանում ես, որ դժվարությունները իրար հետևից են գալիս, բայց գալիս է մի ժամանակ, անահիտ, երբ որ դու հասկանում ես, որ դու անցել ես ինչ-որ մի հատ этап ու քեզ առաջարկում են ինչ-որ բան անել։ Լրագրողի հաղորդավարի համար առաջարկ հասկացությունը արդեն այն որ դու կաս, դու գործում ես, քեզ նկատում են։ Եթե քեզ առաջարկ են անում, նշանակում է դու շնչում ես ու արտաշնչում, դու կորած չես։ Ծանոթ զգացողություններ են անշուշտ։ Տանտիրոջ կարգավիճակի հետ մեկտեղ գալիս է նաև պատասխանատվություն, քանի որ պատասխանատու ես ոչ միայն քեզ համար, դեպքում նաև թիմի համար։ Այո, շատ եմ ուզում նշել Արցախի հանրային ռադիոգործընկերներին, դուք մերն եք, մենք ձերը, մենք միասին ենք ուժեղ։ Շատ եմ ուզում, որ մեր համագործակցությունը շարունակվի եւ ինչ եմ ուզում ասել, որ իմ խմբագրի շնորհիվ մենք ստեղծել ենք թիմ 3 հոգուց բաղկացած, ովքեր հետևում են տեխնորիթմին, ովքեր պատրաստում են նորագույն տեխնոլոգիաների հաղորդում, ովքեր ընկերներ են իսկապես եւ միշտ ձեռքը պահում են տեխնո զարգացման զարգերակին, որպեսզի հետ չընկնեն։ Այսինքն մենք աշխատում աշխատում ենք լրատվականի համակարգով։ Մենք ինտերակտիվ ենք, մենք անընդհատ փնտրում ենք, անընդհատ գտնում ենք։ Այսօր ես հասկացա, որ ես կարող եմ ինչ-որ բան անել Արցախի համար, երբ որ Ես կասեմ բարի օր հանրայինի եթերում հայթեքն է, ինչպես եմ ասում, այս անգամ կասեմ բարի օր Հայաստան, բարի օր Արցախ, եթերում հայթեքն է։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր կլինի եւ մեր խմբագրությունները թող որ համագործակցեն։ Կգա ժամանակ, որ մի օր կորոշեմ գալ իրոք Արցախ ու գործնականում այստեղ փորձել իմ ուժերը, երբ կլինի դա անահիտ չգիտեմ, բայց որ դա Ուզանք որ ոչ շատ հեռու ապագայում։ Դե դա կախված է միայն միայն այն փաստից, թե քանի անգամ գամ ու գնա Ստեփանակերտ։ Եթե ես եւս մեկ անգամ եկա, ես հաստատ կորոշեմ, որ համասարանն է երբ այս տարի ավարտեմ, ես պետք է մի բան անեմ այստեղ։ Արդեն իմ մեջ եփում է դա, որ ես ուզում եմ ինչ-որ բան անեմ Արցախի համար։ Հուսամ իմ մոտ ինչ-որ բան կստացվի։ Արցախը ինձ թվում է գրկաբաց կընթունի քեզ։ Օ, ես շատ ուրախ կլինեմ։ Ապսոս նրանք ինձ չեն տեսնում, եթե տեսնեին հաստատ աչքերից իսկ ավատային որ չեմ ստում։ Եվ ուսամ քո ցանկությունները, նպատակները Արցախի հետ կապված մի օր իրականանան եւ մենք ոչ միայն կողքից ուրախանանք, այլ նաեւ մասնակիցը կլինենք։ Միասին։ Հա, շատ հետաքրքրն է միասին աշխատելը։ Հայաստանում ապրող երիտասարդը, Արցախում ապրող երիտասարդը եւ արդյունքում երկու հայ, ուզում եմ Արցախին ու Արցախցուն մաղթ աջակցել այն, ինչ կատարվում է շրջապատում, այն, ինչ կատարվում է արտաքին աշխարհում վերաբերում են նաև իրենց։ Նրանք այդ ամենի մի մասնիկ են լինի դա դրական թե բացասական։ Նույն կերպ Հայաստանը, երբ որ Արցախի մոտ խնդիրներ կան, Հայաստանը միշտ պատրաստ է շտապելու օգնության, դա բազմիցս ապացուցվել է։ Այսինքն պետք է միշտ լինել իրար կողքի ու մենք երիտասարդները այս դեպքում ստեղծագործական ոլորտում ես կարծում եմ, որ ցանկացած իմպրովիզ, ցանկացած օրիգինալ գաղափար պիտի դառնա իրականություն, թե Արցախի կողմից, թե Հայաստանի կողմից։ Ուղղակի թող տան մեզ այդ հնարավորությունը եւ մի քիչ համարցակ լինեմ, որ որովհետև համարցակությունն օգնում է։ Գիշ, խենթ ու համարցակ այդ դեպքում Հայաստանն ու Արցախը կփոխվեն դեպի լավը։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ behind an ocean of blue. The telephone's not good enough. It can't reach out, it can't touch me the way that you do. Wish you would knock at my door. Cause only you can stop this. օգոստոսի 6-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփատ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Հայոց մեծ Եվերնի 100-ամյակի միջոցառումների ծրագրում հայ եվափոխական դաշնակցության Լիբանանի կոմիտեությունը կուսակցության պատանեկան միջան մոտ 140 պատանիների համար օգոստոս ամսին կազմակերպել է ուխտագնացում բանակում մայրայրենիք։ Լիբանանի տարբեր այաշատ բնակավայրերից եկած պատանիներն աղջիկները եկել են ծանոթանալու իրենց արմատներին։ Ծրագրի շրջանակներում մեր հայրենակիցները 3 օր անցկացնելու են Արցախում։ Օգոստոսի 5-ին երեկոյան ուխտագնացները հասան Բերձոր, որտեղ նրանց դիմավորեցին հայ հեղափոխական դաշնակցության քաշաթաղի կոմիտեության անդամները եւ ուղեկցեցին Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված հուշամալեր։ 12 խմբապետերի ղեկավարությամբ տեղավորվելով հուշամալերում պատանիները լսեցին ընդհանուր ղեկավար Սակո Հարապողյանի խոսքը, թե որտեղ են գտնվում, ինչ նպատակով, ինչ իրենից ներկայացնում Արցախը, Խաշակավը։ Ողջունելով Լիբանանից Արցախ եկած այլ պատանիներին ու նրանց ղեկավարներին, հաղթելով բարի գալուստ Խաշաթաղի շրջանի մասին տեղեկություն տվեցին հայ հեղափոխական դաշնության Խաշաթաղի կառույցի անդամներ Արուտ Հավանեսյանը եւ Արին Գալստյանը։ Զրուցում են խմբի ղեկավարների հետ։ Նրանցից Վիգենը Կարևորելով մայր հայրենիք Արցախ Սփյուռք երամիածությունը ասաց, որ մինչև Արցախ գալը եղել են Երևանում, Խանակերում, այլ վայրերում։ Նշեց նաև, որ երեխաները մեծ ողջավորությամբ են այցելում մայր հայրենիքի յուրաքանչյուր անձուն եւ հնարավոր է հետագայում որոշները ցանկություն հայտնեն բնակություն հաստատել Հայաստանում ու Արցախում։ Սակո Արաբոդյանը տեղեկացրեց, որ բանակումը տևելու է 8 օր։ Պատանիները բաժանված են 4 հիմնական խմբերի՝ կարմիր, կապույտ, ծիրանագույն եւ ճերմակ։ Ճերմակը խորհրդանշում է Արցախը։ Նշված խմբերն էլ բաժանված են երեկական խմբակների տարբեր անուններով։ Ասած, Բացի Լիբանանահայերից ուխտագնացների հետ են նաև 13 հայաստանցի պատանիներ տարբեր մարզերից։ Արցախում բանակումի անդամները կլինեն Շուշիում, Ստեփանակերտում, կանդիպեն ազգային ժողովի նախագահ հետ, կայցելեն զորամասեր այլ վայրեր։ Երբերի ուշահամալիրում մեր հայրենակիցները հետաքրքրվեցին Խաշաթաղի շրջանով։ Հարցեր ուղեցին բանակցողներին, ստացան պատասխաններ։ Հերախոսագծում Զոհրաբր Քոյաններ անցեն հոգուս, մենք անցենք այս ճանապարհը, դեպ հավերժություն։ մելիքն է, որ դառնում է կյանք։ Իրական դու պատրանք Կսուզվեմ հատակը քո ջինջ աչքերի Կհամրեմ զարկերը քո այրվող սրտի Եվ սիրոն պատմությունը Սարսարված վարասներով Շաղ կտամ դեպի հաղորդաշարն է։ Ջավախքում ավելի քան 15 հայկական եկեղեցիներ վերանորոգվել ու վերաուծվել են։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է Ախալքալաքի Սուրբ Խաչի եկեղեցու եւ Հարակից գյուղերի հոգեվոր հովիվ Տեր Տաթև Քահանա Մարուկյանը։ Ջավախքում վերջին տարիներին ավելի քան 15 հայկական եկեղեցիներ վերանորոգվել ու վերաօծվել են։ Ախալքալաքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու եւ Հարակից գյուղերի հոգեվոր հովիվ Տեր Տաթև Քահանա Մարուկյանի խոսքով, եթե այս տեմպերով շարունակվի եկեղեցաշինությունը, ապա մոտ ապագայում Ջավախքի բոլոր հայկական եկեղեցիները կլինեն բարեկարգված ու վերաօծված։ Վերջին 4-5 տարիների ընթացքում շուրջ 15-ից ավելի եկեղեցիներ վերաօծվել են շրջանում եւ կարծես թե վերազարթում կա, կամած կամած ամեն գյուղ այստեղի լեզվով ասած թասիբի է ընկնում, կողքի գյուղը տեսնելով որ եկեղեցին վերահացվեց, վերաշինվեց, բարեկարգվեց, իրանք էլ նախաձախնդրություն են ունենում, որ իրենց գյուղի լքված կոմունիստական տարիներին քանդված պայստի վերածված եկեղեցին վերաշինեն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մոտ ապագայում արդեն Սամսխե Ջավախքի տարածաշրջանում 19-րդ դարի կառուցված բոլոր եկեղեցիները կվերաշնվեն ու կվերաօծվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է որոշ համայնքներ, որտեղ կան միջնադարյան եկեղեցիներ, դրանց հարցը մնում է արկախ վիճելի Հայաստանի Հանրապետության մեջ առայժմ, քանի որ միջնադարյան եկեղեցիները վիճելի են համարվում վրաց ուղափար եկեղեցու կողմից համարվելով որպես քաղաքեդոնիկ տաճարներ եւ սրանց վերակառուցման հարցը դեռ մնում է։ Իսկ շատ են միջնադարի եկեղեցիներ։ Բավական թիվ կազմում են, շատ չեն համայնքների առումով ավելի շատ կան մատուրանման, որոնք ոչ մի համայնքի չեն պատկանում։ Մտահոգությունը գնում է այն եկեղեցիների մասին, որոնք հստակ համայնքին են պատկանում, այդպիսի մի 2-3 գյուղ ունենք, որտեղ ցանկություն կա գյուղացիները իրենց ապերի աղոթած տաճարում վերանորոգված ձևով շարունակեն աղոթքանել, բայց պետականորեն արգելք կա։ Տերտաթև Քահանա Մարուկյանի խոսքով ընդհանուր առմամբ հայկական եկեղեցին ազատ է տարածաշրջանում իր հոգևոր գործնեությունը ծավալելու հարցում։ Բավական ազատ է, Փառք Աստծո, ի պատիվ գործող իշխանություններին տեղական եւ Վրաստանում գործող համանadrական ժողովությունների բավական ազատ գործունեություն գրեթե միակ արգելքը ես նշեցի, որ դա Միշնադարյան այս վիճառից եկեղեցիների վերաշինությունն է եւ երկրորդ արգելքներից մեկը այն է, որ հանրային դպրոցներում հոգեվորականները, ինչ որ կրոնի առօրգաներ, թեկուս ֆակուլտատիվ հիմունքներով կամ ոչ հոգեվորականները եկեղեցու պատմության մասնակետներ իրավունք չունեն դասավանդելու այն ինչ որ Հայաստանում կա օրինակ հայոց եկեղեցու պատմության առարկան, որ իր մեծ մեծ դերակատարություն ունի, ըստ ժամանակին վիրահույս թեմի իմ կողմից փորձ արվեց ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, որը հանրային բոլոր դպրոցներում մեկական ուսուցիչ ֆակուլտատիվ հիմունք երեխաներին դասավանդել, սա արգելվեց պետության կողմից։ Սա որոշակի արգելք էր, սա ոչ միայն ուղղված էր հայ համայնքին, այս արգելքը, այլ Վրաստանի Հանրապետությունը, քանի որ միատար միազգ երկիր չէ, բազմազգ երկիր է եւ կա Մարնեուլի շրջանի Մամեդագան մեծ համայնքը, դա այլ մանր համայնքներ նույնպես կան փոքր համասնությունը։ Բոլորը պետք է պահանջեին հանրային դպրոցներում իրանց կրոնական ուղղվածության դասավանդման առարգան դրամը Վրաստանի Հանրապետությունը արգելեց համատարած նույնիսկ վրացուղափար եկեղեցին էլ չի դասավանդում դպրոցներում եւ այս օրենքը սկզբունքը գործում է բոլորի համար։ Դրա համար մենք այս առումով ասելիք չունենք, որովհետեւ երկրի օրենսդրությունն է այդպես թելադրում եւ եթե հանրային դպրոցում արկելում, ուրեմն երեխան պիտի դպրոցից դուրս առիթ ունենա առարգային ծանոթանալ կամ եկեղեցու հետ ծանոթանալու եւ դպրոցից դուրս արդեն մշակութային կենտրոնների գործունեության հետ որևիցե արկելք չկա։ Զրուցակից սպատմում է նաև հոգևոր հովվության դժվարությունների մասին։ Արդեն 6-րդ տարին եմ այստեղ հովություն անում եւ իմ հոգևոր եղբայրները երեք Հովիվախը քաղաքում եւ մեկն Նինոց Մինդայում եւ Ախալսիխայում ունենք համակուրսեցիներ ենք նույն սերունդի ներկայացուցիչներն ենք եւ այս 6-7 տարիների ընթացքում եկել ենք Մեզանից շուտ արդեն այստեղ վիապար հայրապետի բարձր տնօրինությամբ շուրջ 15 տարի հայր բաբքեն վարդապետն է եկել որպես առաջնորդ եւ իր գալուց հետո քաղաքում մենակ մեկ հովիվ է եղել Տեր Սամվել քանան եւ մեկ հովիվ ախցխան եղել, այսինքն շատ քիչ է եղել հովիվների քանակը։ Եվ այս տարիներին կամաց-կամաց համալրվել է բավականին թե էլի քիչ է, մոտ 70 գյուղ հովելու համար 3 քահանան այդքան էլ մեծ թիվ չկազմում կամ նինոց մինդայի տարածաշրջանում 30 գյուղ մեկ հովիվ դա շատ փոքր թիվ է, բայց հարկ աստծո կամած կամած ինչ որ առումով գոնե քաղաքներում, ախալքալակում, նինոց մինդամ կամ բուն հովության գյուղերում, դիլիսկա եւ արագովա գյուղերում եկեղեցական կյանքը իր հունի մեջ է, ընկեր, այսինքն կանոնավոր կիրակի օրվա պատարակները հովության եկեղեցիներում եւ զուգահեռ եթե ժամանակային առումով հասցնում ենք, փորձում ենք շապատորերի նաև թափուր մնացած գյուղերում, որտեղ արդեն գործում են եկեղեցիները վերահացվածը, այնտեղ նույնպես եկեղեցական հովական կյանք կազմակերպել։ Մեծ դժվարություններ են այս ամեն ինչը իրականացնելու համար։ Տարածաշրջանը բավականին մեծ է, գյուղերը մեկ-մեկից բավական հեռավորության վրա են եւ տրանսպորտային խնդիրների առաջ են կանգնում, ճանապարհային դժվարությունների առաջ են կանգնում, բայց հնարավորինս փորձում ենք այս համայնքներում նույնպես ներկա լինել անելիքները շատ-շատ են, այսինքն որոշակի ձեռքբերումներ եթե կան, ուրախանում ենք, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ դեռ գյուղեր կան, մարդիկ տարիներով չգիտեն ինչա պատարակը, ինչա հաղորդություն ստանալ, մարդիկ բացարձակ զերծ են եկեղեցական կյանքից միայն ծմրան ամիսներին հիշում են եկեղեցական կյանքի առօրյայի մասին, եթե պսակադրության խնդիրա լինում, եւ ոչ բոլորն են իհարկե եկեղեցով սագադրում եւ իրենք են գալիս քաղաքի եկեղեցիներ երբեմն հրավիրում են որ քանան իրենց գյուղացելի քան որ գյուղի եկեղեցին վերակառուցվել է Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը այսօրվա մեր ծրագիրը ամփոփ են կորացույցով Այսօրը ծնվել են Ուլյան Վոլանստոնը, անգլիացի գիտնական, բժիշկ, ֆիզիկոս, քիմիկոս, Հենրիխ Ռոզեն, գերմանացի քիմիկոս, Ալֆրեդ Թենիսոնը, անգլիացի բանաստեղծ, Ապոլինարի Վասնեցովը, ռուս գեղանկարիչ, Ալեքսանդր Ֆլեմինգը, շոտլանդացի մանրավան, Նոբելյան մրցանակակիր, Սեմոն Հալաջալովը, թատրոնի եւ կինոյի հայ նկարիչ, գծանկարիչ, Չարլզ Կրայթոնը, անգլիացի կինոռեժիսոր եւ պրոդյուսեր, Լուսիլ Բոլը, ամերիկացի դերասանուհի, հեռուստապրոդյուսեր։ Ռոբերտ Միչոմա, ամերիկացի դերասան, Էնդի Օրխոլը, ամերիկացի նկարիչ, Ծակումով Սլովակ, ֆիլմերի հեղինակ, հրատարակիչ, Աների Սաուլին, ֆին դերասանուհի, Քեթրին Հիքսը, ամերիկացի դերասանուհի, Յուկի Կադզիյուրան, ճապոնացի երաժիշտ, կոմպոզիտոր, երաժշտական պրոդյուսեր, Մանոջ Շամալանը, Ծակումով հնդիկ, ամերիկացի ռեժիսոր եւ սցենարիստ։ Բարեկամներ կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։